Peta te fe hoan d'or ar zun a zeuf in meur l'arje Hoan war me fe de vond ar An aur e stu da gavet fe kontan de loja ran o mena Moi en vefe de gad bod bat ime vod ar Ka e din no a e de di bat re boul Ya ben fermi randi di bat d'ar en deon. Gwell ran. Mat vefe dim telefon idan eb kolamzer. Ya, me e sur vefe ma mefe ke dianke den iveran. Peta te fer oan dor ar zun a zeu vin meur large? Oan war me fe devon deus war nenez. An aure stut ag ve fe an de loge ar anon meno? Moi vefe de gad bod bat im boar ker. Kaudre din noa gwerz e dedi bat re boul. Ya, ben fermi randi badwarnen ez en deon. Gwell ran, Mat vefe dim telefon idan eb kolamzer. Ya, me desor vefe ma mefe ke dianke deniveren.